դպրոց չգնացինք։ Այսպես է հիշում իր կյանքի առաջին ու ցավոք ոչ վերջին պատերազմի սկիզբը 37-ամյա Ադա Սարգսյանը։ Նա հիշում է, որ այդպես էլ ճանեցավ այդ բենարանի տոն, ոչ էլ ունեցավ սովորական մանկություն։ Հիշում է տագնապի ազդանշանները, նկուղային կյանքը, վախերը, որոնց հաղթահարման համար տարիներ ու հասունություն պահանջվեց։ Իսկ որոշ տարեկիցների նույնիսկ տարիները չօգնեցին։ Պատերազմը խլեց նրանցից ոչ միայն խաղաղ մանկություն ունենալու իրավունքը, այլև վնասեց նրանց ֆիզիկական եւ հոգեբանական հոգեկան առողջությունը։ Նկողում ամենից մեր ծնողը մաման բացատրելով հասկացանք, որ հայրիկս պիտի գնա կռվի, պիտի մենք էլ սպասենք, միջև ամեն ինչը ավարտվի, բայց ավարտվի միշտ մաման ասում մենք մենք պիտի հաղթանակենք, որ մեր երկրում ազատ ապրենք։ Ու այդ հույսով մենք ապրեցինք ամիսներ, միջև ուղաթիռներ եկան չգիտեմ ոնց մեզ տեղափոխեցին արդեն Հայաստան։ Երեխաներն օգտվում են հատուկ հարգանքից եւ ապահովում է նրանց պաշտպանությունը ամեն կարգի անվայելուչ ոտնձգություններից։ Կոնֆլիկտի մեջ գտնվող կողմերը ապահովում են նրանց պաշտպանությունը եւ օգնությունը, որոնք նրանց համար պահանջվում են հասակի կամ ցանկացած այլ պատճառով։ Ամրագրված է միջազգային զինված կոնֆլիկտների զոհերի պաշտպանության վերաբերյալ Ժնևի կոնվենցիաներին գից արձանագրություն առաջինի 77-րդ հոդվածում։ Այս կարևոր սկզբունքն ամրագրվում է նաև ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 38-րդ հոդվածով։ Սակայն Ադրբեջանը հայության դեմ սանձազերծած բոլոր պատերազմների ժամանակ էլ կատարել եւ կատարում է պատերազմական հանցագործություններ, այդ թվում թիրախավորելով դպրոցներ, ծննդատներ եւ այլ քաղաքացիական օբյեկտներ։ Արդյունքում երեխան ուսանողներ են վիրավորվում եւ զոհվում։ Մի մասը զրկվում է ընտանիքում եւ համայնքում ապրելու հիմնարար իրավունքից։ Սեփական ընտանիքում եւ համայնքում ապրելու իրավունքից 44-օրյա պատերազմի օրերին զրկվեցին նաեւ Ադա Սարգսյանի երկու երեխաները՝ 5-ամյա Գաբրիելան եւ 15-ամյա Գոհարը։ Նրանց հայրը մեկնեց ռազմաճակատ, իսկ իրենք մայրիկի հետ ժամանակավորապես տարհանվեցին Հայաստանի Հանրապետություն։ Ամեն ինչը միանգամից փոխվեց։ Փոխվեց, որովհետև քնից վեր թռանք այդ արկերի, այդ պայթյուններից, ձայներից եւ միանգամից երեխաներին կիսատկլոր կարելի ասել վերցնելով իջանք նկող Եթե Ադայի ավակ դուստերն ամեն ինչ հասկանում էր նույնիսկ առանց բացատրությունների, ապա փոքրը շատ հարցեր ուներ, որոնց Ադան զգուշորեն էր պատասխանում, փորձելով միաժամանակ եւ անկեղծ լինել երեխայի հետ եւ չվախեցնել նրան։ Ադան խոստովանում է, ինքն ուժեղ կին է, եթե տրվեր էմոցիաներին, ապա երեխաները պատերազմը կտանեին շատ ավելի տրավմատիկ։ Փոքրս Գաբրիելան շատ հարցեր էր տալիս, ասում է՝ «Մամա, ես մտությունից վախում եմ, որ կյանքում իմ երեխաները նման վախեր, նման բաներ չունեին։ Այդ ընթացքը ամեն օրը վախերի միջով անցանք, բայց պատերազմը ավարտելուց հետո չպրծավ այդ ամեն ինչը ու անցավ մի քանի ամիսներ լույսերը, սա ամբողջ տան լույսերը վառած են քնում։ Ադայի հոգատարության եւ հոգեբանի հետ աշխատելու շնորհիվ Գաբրիելան այսօր հաղթահարել է պատերազմի օրերին ձեռք բերած վախերը։ Վիկտորիա Պետրոսյանը եւս ծնվել է Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին եւ չնայած իր երիտասարդ տարիքին հասցրել է 3 պատերազմ վերապրել։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Վիկտորիան իր 1.5 եւ 3 տարեկան բալիկների հետ 4 օր ապրել է նկուղում։ Հույսով, որ քարորիայի պես այս անգամ էլ պատերազմը շուտ կավարտվի եւ ամուսինը օր առաջ տուն կվերադառնա։ կվ աղջիկս դեռևս 1.5 տարեկան էր եւ նա համարյա թե ոչինչ չէր հասկանում, պատերազմ, կռիվ, ձայները այդ նրան ոչինչ չէին հուշում, մենակ իր խաղերով էր տարված, իսկ 3 տարեկան տղաս կարծես թե մի քիչ ավելի շուտ մեծացավ այդ պահերին ու անընդհատ հարցեր էր տալիս, այն ինչ ձեներ են, խիչ են գնում տուն, 3 տարեկան Արթուրը նկուղում անընդհատ պայթունի ձայներ էր լսում տակնապած հասակակիցների ու մեծահասակների տեսնում, լսում թուրք, կռիվ, զոհ, վիրավոր եւ այլ իր տարիքի համար անսովոր բառեր, որոնց նշանակությունը փորձում էր մայրիկից ճշտել։ Ինքը շատ ուրախadir բալիկ է, գալիս է ինձ հարցնում է թուրքը ով է, ինչ են խփում, ու ես ասում եի, որ հիմա հայ զինվորը կռվում է թուրք զինվորի դեմ, զինվորն էր նրա հերոսական կերպարը, ու միջև օրս էլ այդպես է։ Վիկտորիայի երեխաները հայրիկին են կարոտում եւ սեփական տագնապները մի կողմ դնելով Վիկտորիան փորձում էր սփոփել երեխաների կարոտն ու պատասխանել նրանց հարցերին, թեպետ դրանց պատասխաններ նստեյության անհայտ էին խի պապան տուն չի գալիս, խի չի գալիս մեզ վերցնի ստեղից։ Ես էլ անընդհատ նրանց պատասխանում էի, որ շուտով կգա, շուտով ամեն ինչ լավ կլինի եւ մենք կգնանք մեր սովորական առօրյայով կապրենք, կգնանք մանկապարտեզ եւ այլը եւ այլը։ Նոր էր པարզ սկսել խոսել տղաս։ Ու այդ ժամանակ եմ ես փորձել նրան շեղել, անընդհատ ոտանավորներ էի սովորեցնում, այդ 4 օրերի ընթացքում ահագին բան սովորեց։ Նրանց բախտ չի վիճակվել փաստորեն խաղաղ մանկություն ունենան։ Մենք ինքներս խաղամանկություն չենք ունեցել, Հիմա էլ մեր բալիկներն են նույն ճակատագրին արժանանում։ Վիկտորիան շուտով լույս աշխարհ կբերի իր երրորդ բալիկին։ Մնում է հուսալ, որ գոնե նա լայնամասշտաբ պատերազմի ականատես չի դառնա։ Արմինեն երկու երեխաների մայր է, ով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին նույնպես արթնացել է պայթյունների ձայների եւ գիշերանոցներով երեխաներին արագ իջեցրել նկուղ։ Երեխաները քանի որ փոքր տարիքի են, 6 եւ 3 տարեկան, բնականաբար ոչինչ չհասկացան այդ պահին եւ պայթյունը այդքան ուժգին չէր, հերվից էլ գալիս, որը շատ նման էր հրավարությունների ձայներին։ Իջանք նկող, նրանց մոտ հարցեր առաջացան, թե ինչու ենք իջնում նկող, որովհետև այդպիսի փորձ չունեինք, ապրիլյան պատերազմին չենք իջել նկուղ եւ երեխաները զարմացած են թե ինչ ենք անում մենք այս կեղտոտ ու մութ վայրում։ Երբ Ստեփանագերտի ուղությամբ արկակոծությունն ավելի ինտենսիվացավ, ապա ստարանում ծերերի կանանց եւ երեխաների մոտ զգացվեց խոճապային տրամադրություն, պատմում է Արմինեն փառք Աստծո, ես սառը դատող եմ, մոտս ոչ մի պանիկա, ոչ մի լաց, հուզմունքներ կային, բայց ներսից, դրսից երևի թե չէին երևում։ Այդ պահին կարևոր խնդիրը ինձ համար, որ เป զի երեխաները չվախենան ու ստրեսի չենթարկվեն։ Հարևաններից կային, որոնք նույն տարիքի երեխաներ ունեինք, որը հիստերիկայի մեջ լացում էր, քանի որ մայրն էլ էր հիստերիկայի մեջ։ Արմինեի փոքրը 44 օրյա պատերազմի օրերին ընդամենը 3 տարեկան էր։ Մհերին շատ դժվար դժվար էր նկողում պահելը, խոստովանում է Արմինեն։ Երեխան չէր հասկանում, ինչու իրեն չի կարելի բակում խաղալ։ Ես բացատրեցի, որ մեր հարևանները ուզում են գալ եւ մեր տները վերցնել եւ ասեցի, որ զինվորները պաշտպանում են, որ նրանք չգան մեզ չվռնդեն մեր տներից։ Բայց քանի որ ստիպած ենք մեկ գիշեր մնալ նկողում, նրանց բացատրեցի, որ վտանգավոր է եւ կարող է այդ պատերազմը ամեն վարքյան կարող է տեղափոխվել մեր տան մոտակայք։ Հաջորդ օրը հասկանալով, որ պատերազմն ավելի ահագնանում Արմինեն իր եւ քրոջ մանկահասակ երեխաներին տեղափոխեց Երևան։ Դե ավելի դժվար է Երևանում նրանց այդքան ժամանակ առանց հայրիկ, առանց տատիկների պահել, բացատրել, որ մի փոքր սենյակում 7-8 հոգով, հետո նույնիսկ ավելի շատ հոգով պետքա տեղավորվենք, անհարմար պայմաններում քնենք, ճաշենք, չզբոսնենք մեր ծանոթ վայրերում, քանի որ աղջիկս առաջի դասարաններ հաճախում, նրա համար դժվար է, որ բոլոր նոր հագուստը, նոր բայ պայուսակը վերցրած, բայց նա չի գնում դպրոց, չի հաճախում դպրոց, այդ ողջավորվածություններ մի քիչ դժվար նրա մոտ կոտրել։ Արմինեն հիշելով իր պատերազմական մանկությունը վստահ է, երեխաները պետք է իրազեկված լինեն, թե ինչ է պատերազմը, ինչ վտանգներ եւ մարտահրավերներ են ծառանում ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Քանի որ մենք այնպիսի երկրում ենք ապրում, որ շրջադարձային ամեն իրադարձություն կարող է պատահել մեզ հետ, երեխան պետք է փոքր տարիքից իմունիտետ ունենա եւ այդ լուրերից, որ վիրավոր է կամ ցավի մեջ են, շոկային ապրումներ չունենա, մի քիչ հանգիստանի մենք անընդհատ խոսում ենք, երբ որ նույնիսկ ականաձերծումներ, պատյուններ են լինում, նրանք գիտեն, ասում են ռումբ է դրակում։ Իսրայելաբնակ հոգեթերապևտ Աննա Զարեմբոն իր բլոգում գրում է. Պատերազմի ժամանակ անհրաժեշտ է པարզ լեզվով բացատրել երեխաներին, թե ինչ է կատարվում նրանց շուրջ, սակայն պատմելիս նրանց ուշադրությունը կենտրոնացրեք այն հանգամանքի վրա, որ մեծերն ամեն ինչ անում են իրենց անվտանգությունն ապահովելու եւ որքան հնարավոր է շուտ նորմալ կյանքին վերադառնալու համար։ Հոգեթերապևտի հետ համամիտ է Ստեփանակերտի Արևիկ բուժ միավորման մանկական հոգեբան Մարինա Գրիգորյանը։ Որքան էլ մենք փորձենք պաշտպանել մեր երեխաներին իրենց շուրջ միայն դրական մտնոլորտ ստեղծելով, ցավոք սրտի, այո, լինում են այդպիսի դեպքեր, պատերազմ, ինչ որ սուր միջադեպ, որոնց երեխաները ներկա են լինում եւ այո, դա ազդեցություն է ունենում նրանց հոգեկան կյանքի վրա, դա նրանց համար բավականին լուրջ ստրեսային գործոն է, Մարինա Գրիգորյանը նշում է, որ անհատական եւ տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված երեխաները տարբեր կերպ են հակազդում նման իրադարձություններին։ Ամեն առաջին հերթին ծնողը պետք է մաքսիմալ անկեղծ լինի իր երեխայի հետ որովհետև երեխաները շատ լավ հասկանում են ինչ է կատարվում շուրջը։ Չպետք է երեխայից թաքցնել կամ երեխային փորձել շեղել, օրինակ մուլտֆիլմներ միացնել, ուրախացնել եւ դրանով նրանք մի տեսակ ներշոչում են երեխային, որ իրենց անհանգստությունը ցանկալի չէ բարձրաձայնել, պետք է քողարկել եւ երեխաները հեշտությամբ դրանք թաքցնում են եւ ավելի խոր շերտեր են տեղափոխում իրենց անձի, ինչը շատ վտանգավոր է եւ կարող է լուրջ վնաս հասցնել իրենց հոգեկան առողջությանը։ Փոխարենը մանկական հոգեբանն առաջարկում է բացատրել երեխաներին, որ նման իրավիճակներում բարկանալը, վախենալը, անհանգստանալը միանգամայն նորմալ են։ Եթե արդեն անցել է այդ փուլը երեխան եւ արդեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ մտածում չի ցուցաբերվել, այնքան որ դա երեխայի մոտ արդեն, ինչպես ես նշեցի, հոգեկան խնդիր է առաջացրել եւ ծնողը ինքնուրույն արդեն չի կարող լուծել, ամենաճիշտը նա է, որ այո, ծնողը երեխային բերի մասնագետի մոտ, ով արդեն կիմանա մասնագիտորեն ինչպես երեխայի հետ աշխատել։ Բայց մինչև այդքան խորանալը ծնողի ճիշտ վերաբերմունքը, ճիշտ մոտեցումը շատ կարևոր է։ Ծնողը պետք է լինի մաքսիմալ անկեղծ երեխայի հետ։ Ծնողը պետք է պատասխանի երեխայի հարցերին, իհարկե հաշվի առնելով երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները։ Մասնագետի խոսքով երեխայի համար սթրեսային ցանկացած իրավիճակում, առավել եւս պատերազմի նման արհավիրքի պայմաններում ծնողը պիտի այսպես ասած բացի երեխային հարցերով։ Ինչ ես զգում, ինչն է քեզ համար ամենասարսափելին, ինչն է քեզ անհանգստացնում, ինչո ինչով կարող եմ ես քեզ օգնել եւ ամենակարևորը եւ որը ես ցանկանայի նշել որ պետք չէ երեխային խոստանալ այնպիսի բաներ որ մենք չենք կարող անել նրա համար Օրինակ, եթե մտերիմի կորուստ է եղել, որ նա վերադառնալու է, կամ եթե այս պատերազմից ելնելով գիտենք, որ շատերը տունտեղ են կորցրել, որ ոչինչ մենք մեր տունը վերադառնալու ենք, ինչքան են դա ցանկալի է, մի չէ որ դա ոչ մեկ չի կարող երեխան երաշխավորել։ Երեխաներն իրականում շատ խելացի են եւ մեծահասակների էմոցիաները զգում եւ վերլուծում են։ Ոստի խափելով երեխային դուք ոչ միայն չեք պաշտպանում նրան դառը իրականությունից, այլև կորցնում եք ձեր հանդեպ նրա վստահ վստահությունը։ Եթե նույնիսկ երեխան հավատա ծնողին, ասենք, որ հայրիկը գալու է, այլ երկիր է գնացել կամ չգիտեմ ուր է, տեսեք երեխան անընդհատ սպասողական դրության մեջ է լինում։ Երեխան սպասում է, որ մի օր հայրը կգա։ Եվ երբ նա տարիներ շարունակ տեսնում է, որ հայրը չի գալիս, այդտեղ արդեն շատ լուրջ ուրիշ զգացմունքներ են առաջանում։ Երեխան մտածում է, որ հայրը իրենց լքել է, իրեն չի սիրում, տես չի գալիս։ Երբ անհանգստությունների ժամանակ դուք երեխային արհեստական ժպտում Գոռում եք, ասում ամեն բան լավ է, ոչ մի խնդիր չկա, փորձում եք շեղել նրան խաղերով եւ մուլտերով։ Նա շարունակում է գիտակցել, որ ինչ որ բան այն չէ, սակայն մայրիկի համար ցանկալի չէ դա բարձրաձայնելը։ Եվ երեխան ինքն իր մեջ կարող է ամփոփվել կամ փորձել իր հարցերի պատասխաններն այլ տեղ փնտրել, ինչը եւս ցանկալի չէ։ Եզրափակում է Մարինա Գրիգորյանը։ Ողջույն Տաթևիկ, կսենք նրանից, որ երեխաները սովորաբար իրավիճակին արձագանքում են այնպես, ինչպես իրենց ծնողները։ Մանավանդ շատ փոքր փոքր տարիքի երեխաները։ Եթե ծնողը հանգիստ է, վստահ է, ապա երեխան իրեն ավելի ապահով է զգում, քան երբ ծնողը տագնապած է կամ ճնշված։ Ինչ կարող է անել ծնողը նման իրավիճակում։ Առաջինը՝ տալ երեխային ապահովության զգացում, այսինքն շատ կրկեք, փաթաթվեք, եթե բալիկը շատ փոքր է, շարունակեք անպայման կրծքով գերագրումը, սա նույնպես մոր հետ կապի ապահովության շատ կարևոր պայման է։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հոգեբան Գեղանուշ Սաֆարյանն է, ում խորհուրդները հիմնված չեն զուտ տեսական գիտելիքների վրա։ Հոգեբանն իր բալիկի հետ եւս անցել է պատերազմի միջով, երբ զինվորական ամուսինը պատերազմի ամենաթեժ կետերում էր։ Գեղանուշ Մուսաֆարյանը հորդորում է. Փորձեք հնարավորինս հանգիստ լինել երեխաների հետ խոսել հանգիստ ձայնով, հանգիստ տոնայնությամբ։ Հետևեք խոսքերի երեխայի ներկայությամբ, հնարավորության դեպքում երեխաներին մաքսիմալ հեռու պահել հեռուստացույցից, համացանցային նորությունների ազդեցությունից, քանի որ երեխաներն ունեն վառ երևակայություն ու փորձ ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ երեխաները հենց իրենց երևակայության զոհն են դառնում։ Հոկեբանն ընդգծում է նաև երեխաների առօրյա զբաղվածության հարցը։ Շատ կարևոր է ապահովել երեխայի առօրյա զբաղվածությունը, ուտելու քնի ռեժիմի պահպանումը, երեխային մի զրկեք տարբեր խմբակներից նկարչություն, երգ, բար, թողեք, որ նրանք իրենց առօրյա զբաղվածությունը ունենան։ Գեղանուշ Սաֆարյանը աղետային իրավիճակներում որպես ծնողի կարևորագույն հատկանիշ ընդգծում է հույսն ու դրական տրամադրվածությունն ապագայի նկատմամբ։ Վերականգնվելու համար, ապագան տեսնելու համար շատ կարևոր է, որ เป զի երեխան իմաստավորի այս ամենը, իսկ դրա համար ծնողը նախ ինքը պետք է իմաստավորի իր ապագան, որ เป զի երեխան դա տեսնի ու նմանակի երեխան էլ կարողանա իմաստավորի իր ապագան։ Ամենադժվար կետը երևի թե սա է եւ վերջում պետք է բոլորին ասեմ եղեք համբերատար։ Մայրիկների անկյունում այսօր խոսեցինք աղետային իրավիճակներում երեխաների հոգեբանական պաշտպանության մասին եւ հույս ունենանք, որ հաղորդման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները երբեք ոչ մի ծնողի պետք չեն գա։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք գալիք 3 շաբթի։